model kaya bajak biyen. aku gawe pakaian seneng aku warna putih iki wingi tuku nok gembong. aku nek ngene persijet le jare are-are aku persijet aku yo pendek bantal terus aku ngor oh, dong dong tak dong dong dong dong dong lurek dong <laughs> dong lurek kok iso kok iso mampet ya wah wah wah iki mang opo ya rek <laughs> walah ngene wis megap-megap lek ana panjer sik ditambah tapi aku iki anak ereksi tadi ereksi iki sik dulur reksa Reks ali topo ali poso. Iki poso Senin yo ya nyenen lek kemis yo ya ngemis. Iki mah rada sial gak oleh jalukan blas sedino. Lho, waduh kok. Masa. Enggak apa-apa. Eh, enggak bawa alat-alat. Sindise enggak muntul. aku bawa alat-alat lho. Alat apa? Toko LE aku. LA itu e apa? Wah, dadah Los Angeles. Loh, Amerika Amerika Serengat. Loh, Serengat itu Blitar. Amerika Serikat. Iya, jadi aku lho kono itu kan si, memperdalam sumur musik oh musik ta sumur musik musik nek nah, kene umume nek saksofon itu kan disebul kan disebul nah, kono itu aku menciptakan saksofon itu disedot waduh Karena kok sedot sing katut apa ya wedi lumpur Tadi oh. tak padukan musik pentatonis iki. Oh, kon. Cuma tabuhe aja sampai rusak. Lek tabuhe rusak itu kadang-kadang lumpangan. coba eh aku adikku teko LA. Ya eh, coba apa? Oh, iki gendingan iki jule juli. Lah iya. Kenek sih. Ya kenek ae. Ya eh, coba. Wis urek-urek nang lho. Wis. <laughs> Bareng kok urek-urek suwek. Lah, cek tak coba iki ya. Ya aku tak nyancak ngerok. Ya iya ngerok. Ngerok asem. <laughs> Ye! iso jane. Lek sing mburi mung iso. Sik ya apa sing mburi? Nang balan gak ndalane. Balik. Oh jane ngomong walan aku 5 tahun ya lho. Tapi ya memang kudu ngono, Gus. Ya kudu diwarna-warna lah ya. Iki mang bareng awak nyanyi lho. Iya to. Wong ngarep melayu kabeh. <laughs> Iki kontemporer, kayak kontemporer ini. Lah iya, aku kendangi sampai pitu. Iya, sing nyawa no, sing di tabuan ngenes. Mojok kabeh. Lah aku ahliku ya gending Jawa-Jawa cuma kadang-kadang sing penting ilmu aku. Oh iya, kok kurus saiki lho? Oh, mari meditasi. Waduh, oh, sampe Jadi nek meditasi? Iya, kok semedi ngene. Jane semedi. Terus jange jange. Duh, eh tak jange. Kok kuru? Dadi poso ae lho. Lho, aku kan anake wong sing duduk anak wong sembarang lah pokoknya. Ya percaya, kan anake wong gendeng lho. <laughs> Dari dari sedulur bebekmu. Ri. Wah, iki ra iki ilmu nakeh ilmu klenik cok. Oh, ilmu klenik ya mesti kancane kok diklenik-klenik. Lho, aku kan ngrembug ilmu. Iya. Iki mangku poso ngono lho. Ngono ta. Dadi nek wis posomu iku lulus tujuanmu ya apa? Ro mempelajari ilmu apa? Aku kan kepengin iso ngremo. Ah. <laughs> diwasa niku ya ya apa jare empat oh saingane ku berat ngono lho gak apa-apa bae menane saingane Lenok Luis Lho, iku petinju juri. lho mas iku biyen cilikane dagelan niku lha iki cucu lu aku nang LE ku ketemu mbek dek e. iya RT papat aku RT 8 lha iku kan Olipil kare Hollywood oh Olipil Mbak Olimah oh Olipil kan muncul Lenok iku jane gampang rek musuh Hollywood gampang rek menang lho teorine ya apa teorine ya musuh Hollywood gampang strategi awak diantem menghindar hmm. mudun lho teko ring ya mudun kan selamat hmm. mari dipek nisor katok diplorot <laughs> lah wis melorot lah izin kan iku tinju ta memperkosa wong kok ngawur tapi entar lagi tujuannya poso itu ngerti iya iku kepingin roh suarane kewan-kewan iki. Waduh. Iya. Nek suara suara bebek ya apa lho? Suarane bebek pek pek pek hmm, ngono. Baik baik baik ono sing ngono biyen saiki baik, baik, pek. Gak sing asline sing asline. Asline lak kepindho kepindho karo arek-arek ku nandi ae Ya gak ngerti bebek kadang-kadang ono sing ngos ngos ngos. Iku mentok, mentok lanang iki. Eh, ngos ngos ngos. Lek ngos ngos iku waduh ngomong liyane. Ya ngono berani lho. ubur-uburan. Iya, tapi gak ngos-ngos ngono. Sejembe apa kan aku saiki oper provinsi Oh, ngale. Oh, pindah, Pak. Nang Jawa Tengah. Enggak mari ngelawak terus ibu ganti lho, Pak. Oh, profesi. Ali profesi. ngono kok provinsi kan. Lho, wong saya sing profesi. Bener itu. Hut, lu salah nih. profesi. Lah iya profesi. aku ngelawak ya wis jemur ya. Ya umurmu piro sih? Iki iya, ra petang bolo. Petang telu iki. Iya, pantar aku kok demi oh, Wis ngene kapal sampe gak payu lak wis lho. Iya. Aku saiki kulaan anu, apa ternak jangkrik. Lho iki iya, penemuan baru. Jangkrik ku iya. apik. Hasilnya akeh lah. Mencik dogolan cilik-cilik wis tak swidak. Lah nek wis gedhe? Wis gedhe ya 100 paling sithik. Aku kula ternak iku cilik-cilik kaya uler-uler ngono. Heeh. 50000 akeh. Tak semproti dadi kaya dogolan ngono. Terus barang ya gede wingi entek belas. Lho lah kok iso? Dileboni cecek 50 ae. Cek <laughs> ya, entek. Lah cecek emang tak buah ya. Iya. Tuku iwak arwana. Arwana. Arwana. Iya. Sak juta lah. Cito sak juta. Sak juta. Oh, ya. Berarti le sing arwana iki sak juta. Arwana. Iya. Arwana. Ya, arwana. Oh, arwana ya. Tak pakakno sedina situ lemu wis kan. Iya. Terus barang aku mulai nyambut gawe. Dikai mangan ambek anakku. <laughs> dipenyet. Aku aneh. Masalah segone 200 iwae sak juta. Tak apa duitmu akeh kok. Akeh apa pandangane padha. Contone lek wong gak duwe ilmu ya ngono. Ah, ilmu ku ya ilmu pengantaran kalau ilmu dalam kudu padha kudu ilmu. Iya wong kon anake iku siapa ya sing kae anu. Kon gak iso surak Kon gak iso ngatur narek kan telu. Resi ya, resi. Resi aku kon gak iso ngatur narek kan telu. Sopo jelas? sing arek keluar keliur nggo wae. Lah wis katut aku ngene iki gak ketok. Nek iki gak ketokno lho. Wong cewek, wong cewek digo mule goleki. Golek wong cewek di ndek gak katut lho. Kok wis gak katutno ta kon iki. Iki lho tak ilmu awakmu. Ya, apa lho. Lek limpet-limpet kon wis duwe paling. Iya. Iya iya. Ning wis cuci-cuci ojo saipet kok lho wis duwe kon. Iya iku kanggo nyunak. Aku kepengin ya. Nerang-nerang aku duwe nerang udan. Iya apa iya apa. Kon bosone ya kudune awakmu ku mangane ojo ngawur. Kale mangan konco dhewe iku kan ono sih. Masih konco dhewe iku apa? Konco dhewe iku ula kalau manula iku larak kan ula iku konco dhewe. Awake kan ula. Nek gedhe sabar sabar. Panisan nerang udan upama keadaan mendung. mendung. Wah, biyut jange ambrol terus ya apa kan? Moh menanggulangi. Kau tak terus nopo boleh banjir ngono. Yang ngono jadi pinteran aku. Aku jaluk ilmumu, kanggo ngerti suara nih kewan ini. Duh, lek kewan, ayo. Mawar. Lek bebek, wek wek wek wek. Bek, Terus lek pedus, bebek. Lah saiki suara rakyat ini. Papa, lho, lek ah. suara rakyat ku papane nguji. Ah. Kan yo keliru ngomong itu. Lho, suarane rakyat. Suarane rakyat. Eh? Aku kepingin ro suarane rakyat barang tak sulih dikit tiba ini ngene suarane. Ya ya ya. Sembako dukno. Oh. Lho, ya aku bener bener. Wong aku yo nek jero kono kok wingin aku lak melu ngomong yo. Pil aku. Wong ndo mburimu ngono lho. Wah konangan aku rek. Kok iso Kayak ayo melaku nang nang guwa. Mbok gak wani lho kon iki. Lho, kok lek awakmu gelem mlebu nang telung dino nang wis tah. Wis gak mulih gak mulih. Gak mulih kon. Lho nang ndi? Ya sak petuke. Wah sing ndi? Lah lek semapun nduk ngono gak mule bisa nukano panganan nduk. Tapi nek oh. wong niat iku mesti kuat lho. Engko ketok, ketok opo ae aja adik rame-rame meneng wae. Dadi ono swara di sapa umpamane, Gus, oh gak usah, gak usah nule. Tapi lek kadek tanggal piro rasa ono upan. Oh. Ya tak kateti. Kamane cateten. Eh, kadangan susulan keluarga loro nemen ngono kok si mau rek. Ya lek lek nemen-nemen ya aja lek wis nemen anune semau rono. Iki lho gua nuk pojokan kidul lho. Apa iku? Oh, tinggal wong bambung. Kuwat repot kon iki. Wis jane kan tolo bawa dhewe kepengin ngono. Pokoke ngene aku ngepeno ilmu, aku ono tujuan sing penting. Hmm. Iya. Pokoke aku ya ya apa kalau Oh iya iya. Terus oh, masalah iki. Betul lho. Tak dukung sampe diomongno wong-wong. Iya. Iya. Bocoran lho. <laughs> Ayo mel aku iki mumpung dina apa iki? Dina apa saiki? Tapi muter ben iki. Heh. mutere bentino iki. Iya, Dino Senin sampai Minggu lah wis Ya iya, iya. ngono ta. Lih, aja arek tole-tole aja mbakan pin telu lek mlaku ya. Oh, oh. melangkah gua mlebu yo gawe ambakan. Sikil kiwa dhisik kuduan. Tengen tak eh? kiwa tengen awan tengen aku kiwa. Ya, sabar, sabar jungkir. aku mencolot ae mencolot. Oh, lho. Ayo mat Ketok mbak, ketok ketok, ketok. Eh? gak ketok lho. Gak ketok. Kok iki saya. Gombali lagi gombali. Oh, hal gombal ya. Lo ketok tangga? Ya, ya ketok kembali bali. <laughs> ketok kon. Aku gak ketok tak tutupi modok. <laughs> ya kon sing gak ketok ya kok niku. Aku nang kayu raja ayo. Ayo. Kayu raja lho kan. Iki lho kayu raja. Iki dilek riyan iki. <laughs> Nggon niku nadi, nggon niku nadi. Iku aku golong iku. Ayo. Ayo, ayo, ayo, melaku ya, iya. melaku ya. Umi, umi, ambil umi, umi, umi, umi. Kenapa bu umi dijahit? Umi, umi, umi, umi. Kok oh. goblok ra kowe? Kuping lebor kon. Ayo ambil umi, umi ngono. Iya, ngerti kon ngerti. Apa iki? Ya? Ngerti. Ya aku dhewe terus. <laughs> abote abote ngenger ngengir yo ngene iki eh karep kuwi yo bayar-bayaran titik lumayan ketinggalan eh wis wis wis iki wis tak catet tambah aku gak sampe lali lah yo dadi di dalem ambek kancil yo repot padahal tanggalane tak catet tanggal 12 ngono lho kok keliru dinane. Eh, ya Cil. Iki abdi dalem sini kon iki gak ambek aku ya, Mas. <laughs> Kon boleh ngono penggarane kok kok ambek Said. Gak sampai cocok sih. Aku nambah kok nak terus merono gak cocok. Wong ngarani abdi dalem iku rak rono siji merono karo rak ngono. religi mrene karo ora. Ah, iki bagian luar berarti ya, PHB luar dalem. ya. <laughs> Tak takon dadi apa PHB luar dalem. Kok PHB luar dalam. Kono kudu ngerti, iki tugase ku abot awak dhewe iki. Putrane Ndara Ratu rak. Iya, Ndoro Jong Giraji. Apa? Jong Giraji. Jong Pasra. Sapa jenenge? Jong Pasra. Oh. iku putrane jarani Roro Ayu Kastini. Nah, iki telepon dini. <laughs> Kono ngawur dini sapa sing telepon iki? Lah iya dini lemu iku lha wong wedok ngomong. Lho telepon kok tolo. <laughs> Lho iku dini grembes iku. <laughs> Lemu. Mulane sembarang kon ngrungokno dhisik ta. Niku. Iki awakmu ku woro-woro. Iya woro-woro ya mesti. Sopo ae? sing iso nambani putrane ndoro ratu. Dene loro niku apa sih asline kok apa? Lho kon iya komplikasi ta apa? Loro niku tak delok iku beri-beri wis sale. Ngene lho ratune dhewe iku sale lah hitungane wong sombong. Iya. Lah iku jenenge ngunduh wae pakerti. Wis gak usah dolen tombo. Tapi masih sombong ngono gak iso. Empat ah. apa ngomong wis gawe kabeh. <laughs> <laughs> <laughs> Kali Jonggrasi ku ya termasuk hitungane ku wong angkara murka. Dadi ya terus apa? Pituture wong tuwa iku gak tau gelem. Tapi gak iso lah. Hah? Gak iso lah. Gak iso apa? Lah, buktine wingi jalu dek wong makan ya dikeki. <laughs> oh. Eh, eh, gak kira ketok gak ada gak ketok Meneh mana ketok. <laughs> Oh, ketok. Eh, kali ngantem. <laughs> Gak ketok. Cil, Iki lho wong ngene lho teko ndi ya. Ketok sih. Ketok. Oh, kualik lambe. Iki <laughs> kok ya sana. Tak kono ono. Mari. Aku wong lolo aku. Lho iki. Kon kenal ta? Oh, aku sih. Iki kan aku Jawa. Iki ngerti oh, ya. Kok iso ae kon ngene iki iki aku wis dadi prajurit aku mbek mari prajurit ngene tanah sabrang ngene Gusti Jong beras lho pakaiane pakaian pakaiane kok ora warna to kok gak kenal mbak prajurit ini iya iya kamu dhewe kamu iki kan cil lho lho kok lho duwe eh. wedus balik ngono ya oh. Aku tak kono dodol wedhus digawa minggat ae. prajurit kan ajine kok iki. Terus kan gawa yo. Ya apa eh. Tuh, kok ya apa? Iki. Loh. Iki iki safari dah. Safari. Aku Kartolo. Iki Agus ya. Agus. Ya apa duwe wedhus sing mbok iki lho. Dari dadi ketua ya. Ini iki saya sayembara. Apa apa? Sopo ae sing iso nambani putrane Gusti Ratu, eh. ya. Iku nek lanang. Iya, iya. Dirasekno. Sing iso marasno. Iya, nek iso tak rapi dhewe. Yo. Kok iki kate rapi tuban yo wurung ngono. Sing ngono ngono-ngono to. Ya sampeyan nyeri. Kok usahane ditakoni. Wis gaeso. Lah usiamu piro? Nek didaopno oleh putrane putra putrine ratu. Ah, ratu. Wis iku larane dinapa mulai? Mulai krasa Kemis paing, eh, kemis Pak. Kemis paing iki kok. Oh, iku gerbilane anjlok. <laughs> Wis ayo, Kak. Iya, kok ngono. Wis, lek ngono aku mleboni. Engko lek aku gak kuat, sak safari lek gak kuat aku Agus. Jadi, kok iki sanggup ya? Sanggup. Teko LE ku tak terapno. Iya, iku malu. Apa belul? Apa belul belul? Ilmu sedot. Oh, sedot. Aku iki nekakno wong sing wis duwe ilmu spiritual ya. Ya, wis. Aku aku bahkan para para apa? Para bola. Oh. Paranormal. Paranormal. Eh, saya saya iki nang ndi nggone? Ya saiki tak terno. Melaku. Eh, ayo. Ayo. ayo. ayo. ibu nek nggih dalem ramane kowe iku aja sedhi to lho aja sedhi lho lah sing sedhi menika sinten kula menika nggih tentu sedhi lah wong anake lara kok gak sedhi lho aja mbok ketok karo tangga-tangga tangga sing benci malah nyukurke tangga ingkang pundi ramane saiki tangga padha manja kabeh. <laughs> Panjenengane kok pundi to wong? Ya digoleke tangga. Oh, nggih sampun nganti yo. Kareng desa nganti diwae Kupadi tangga ben putramu. Napa kok Kupadi niku sinten Kupadi niku? Oh, goblok kowe. <laughs> lho ngupadi lha yo ngupadi to mboten kala wau panjenengan kupadi mboten untung palsu kita oh, nggih mboten ngertos ramane yo saiki ngupadi tombo oh, yo sampun ngaten lho panjenengan lak sampun utusan to aku ngutus si abdiku si kancil ki wis hmm. pensiun nggih pensiun kok masih dipun utus to ning RRI e tapi perlu orang. Oh, mantan. Jak melu aku iki dekne gelem. Nggih. Tak kongkon golek jamune putramu. Oh, nggih. Karo si Lho, hmm. lha niki sami dugi. Lho, eh. kok beto tabuan nggih? Eh, Tabuane kaya udang jasmani. Lah nggih. Kulan kang sowan Gusti. Kancil? <laughs> Iki, Jong. Eh, Lho, kowe ngelokno aku kok jong? Lah, asmane lak jauh. dirahasia jong. Iya, Gusti oh. Ratu ngono wae. Kok jong? Karo sapa iku? Sadeli, sapa? Lho mo ali ramane. Mukri kok. <laughs> Mukri. Oh mo ali sonde. Be, tak utus golek tombo. Tekan di wae. Mbon nggih sing sing mawagean. kok sing mawagean? Kesene iku mbon mlebu desa. Heeh. Luar desa. Oh. Lho luar desa ning klebu pundi? Nggih, mbon Tenggene gunung. Gunung apa? Kembar. Loh, kok gunung kembar? Pun gunung Semeru pun kepake oh. lari tiga namine Sapari Kartolo kali Agis. Loh. Hmm. wong golek jampu, eh jampu. <laughs> golek jamu kok nganti kepethuk bocah-bocah sing ngono. lho, Nyalak sayembara. Mm -hmm. Sok sapa sing iso nambani putraku. Nah, nek lanang nom tak jawabno. Karo nek anakku. Oh, dulu. Mm Ngoten lah. Iya, iya. Ampun. nggih. Dibane oleh apa iki? Nggih, lari tiga iki. Lah to marke anakku. Lah kirange. Lah saiki ndi? Ndi bocah ayo. Oh, menika nopo rene? Oh. Nggih. Ah. Baik koyo oh, ora adus kabeh. <laughs> Omah kraton panggonan bocah-bocah. Dikira sing terminal. Bolak-balik petuk kowe kae to. Kula engkang sowan Gusti. Oh iya iya iya. Sapa kowe? Kula Kartoli. Sapa? Oh. Kartoli. Kartolo. Kartolo Kartoli. Iki aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Ngarso panjenengan. Yo, ora luput pangestu tampan ana ya, Le. Wah. Ini kalau nak ketoprak kayak jadi. Agus tau Oh iya. Kuih sapari. Kuih oh. kuih sapari. Kuih kepeduk kali cak muali kali cak kancil. Jadi kan mau ngawantanakan sandiworo. Pintu niku kliru sayembara kok sandiwara. Aku ora nganggo kuwi. Aku ki bakal gawe sambiroto Lho. Apa <laughs> kuwi? Ayo sambirawa. <laughs> Sayembara. Oh, sayembara. Nek saged marasaken putra-putri panjenengan bakal diganjar Kulo dadiaken bojone iki entek lek. Bocah ketelon sing gak awuh ning ngarep aku. Ketelon. Ketelon bocah telu kuwo pula Iku kelintu. Heeh, ketelon. Bocah pertigan. Ojo. <laughs> Aku pancene buka sayembara sapa wonge sing bisa marake putraku sih Asmane loro ayu kastini bakal kagaup. Oh sing bukane mbareng jenengan. Iya. Kalau kuwi kok buka dadu. <laughs> Lho napa nggih ta dobrak terus nguyar piro <laughs> apa sing mbuka loro niku ayu loro loro ayu ku bocah e gek legan oh. oh, bapak e loro iku loro ayu kula nang sagah gusti wis sapa ben agus ben kartolo sabari umur pinten isih 17 tahun wah niku waktune didu Siap. Oh, sangat organis. Sangat organis sih anak Umur itu lagi dulu tahu. <laughs> Belum tahu nggak jalan. Ora malah aja bakti maksudku iku. Kabeh dalan kene iki apik kabeh. Maksude niku dereng ngomong-ngomong Iya Oke, jelas ya. Kulo tinggalane teng driji kula. Lah wong aran ora iso kok ketok. Iku prediksi kan 1 menit sudah sembuh. Oh. Singkat temen lho. Lari nek tilem ngene iki. Ah, ah, film. Tapi ah, tengok-tengok saya kira. Lah iki nang mburiku. Lah iki lah iki mburiku iki menika to putra-putrine. Dek bangun. Oh, sampai eh, iki to. Iku kok tak bareng dhewe ya sampean. Eh. Bagane ramane kula niki nek nambani. Oh, engkang meniki. Niki lho, niki ya. Kartolo. niki. Cek cek. Eh? Arek kono guaan lho. Mbah, katone nek nambani niki mujarab. Mujarab. Niki lah megurune teng Mbah Abu Jati. Kampun hmm. riko aja nyinggung Abu Jati. Apa, Guys? Wong iku gak ono kuwi. Iku pernah apa, Mbah? Iku sing misanan. Mangkane aku krungu sing dise wong iki bae kepedhek mangkane. aku hara-hara iki biju ya aku. Nek nambani pancene dina mudarat, soalnya iki anak buahe mudakir. <laughs> Aku iki mudarat ora iki pokoke buktine ana, Cil. Bu, saiki putrane damu. Lah niki lho kene, Dok. Ngaten, sakniki sedaya pun ngantos wonten ngriki. Griya niki sampe tinggalaken surat surati kula betane nggih. Sertifikat. Paling nambani kita ora. Nambani nang ngocir wong iki. Apa? Jadi perlu tak bantu tenaga ku ambek sapari apa cukup awakmu? Iya. Yeah. aku tenaga dalam tenaga luar cukup ya. awakmu bantu wong lori kae jancangan. Lho, eh, lha dicancang? Ini kok nyun pangestu jenengan Gusti ya. Nyedhoke ini nyedhok. Iya. Ah. Wah, niki suarane pancen kaya kok saya model ya. Kesurupan bajing. Nek ningali Ciet ini bajing iki. kudu mung karo waras menak kudu musih bajing iku anu bajing loncat wah mung bajing loncat mangger men dadi kakek duya iki modele kancam koyo mangan jagung modele nggih nggih pun aras kula nek resi kok Romo anakku nduk kasini warung ndok kowe santri Wong oh, pancen wong tuwa, anak loro pirang-pirang sasi rasa waras, hmm. saiki ketekan bocah lere iso waras kan matur nuwun. Hei, eh, nang kuwi. Ayo nang kuwi. Jadi waras. Terus waras. Wis, terus ilmu sedhoku iku kanggo opo? Nggih, lho sing ibu iku lho kanggo kanggo arep. Sing dicak. Cukup tak sedhoke lho. Kan iki gantos ramane sing kesurupan sakniki. Mboten, mboten. Lha kuping kan lho lho lho kan gak sih Rama kenapa Rama menikah kelingan kalian wakti wakti kalian kan seret nganjuk Tak niki sing sakit nyarasaken putra putri jenengan kulo. Napa sapare, napa nak Agus, napa nak Kartolo. Niki ngoten, niki dulur kulo, termasuk kanca kulo dulur. Sampai nangkat arek loro niki. Mari diangkat. dibiyono. Gereng kelas lho. Cewek, kon mang kartolo iso marano kon melok nyetut mang tapi mang. Mosok sik. Gak tutup belas yo. Tama. Barang kuno ilang iki. Piye piye, Nduk? Mriko anu dulur ketok kunir napa ketok napa? Ketok pring, Dik. <laughs> Kulo ketemu kecil. Iya. Dulu sepali itu dia nafasnya di. Rih, saya karo kancil, kancil ini kasih ini kartolo, wes mandi omongku. Tapi bahasa itu gak bisa dijilat. Dijilat itu jemil uang ceroboh. Tapi Romo, menapa kulo badai di pondau pakan kalian sini menikah mas kartolo, kulo nyuwun di tangga pakan dalang sopon dok. Dalang Ki Sulaiman. Wong, aku dok tang rentang gak. <laughs> bayar dobel. Oh, kok tak bayar dobel? Yo. Jenengan iku raja lho. Utang gak bayar. Ah, di Cuma lakone kula nyuwun, jalu apa? Lahire buta cakil. Wah. Arek ngoten sampun kula badhe alung damel persiapan. Yo, nah yo. Panggung cok bakal yo. Nggih, nggih. Sebo gawe ngecepno wayang. Damelan kok diserahkan mriku nggih. Terus apa? Tidak lagi. Sekarang bangkal ngiri. Sekarang bangkal ngiri. Kalau setopan ngiri, kalau nanti ngiri. Oh, iya, iya, iya. Gimana, gimana, gimana, gimana. Siap-siap, no, kabe. Iya, iya. Yo yo tak lu ono rek latihan tapi yo masalah. <laughs> kan dalang wis teko rek. Iya. Oh, nggih. Menyane mboten wonten namung wonten uya. Eh, <laughs> uya. Nggih. Satu uya padhek nggih. Nggih. Niku mau pesene kanca-kanca pun lari nggih Pak Mujeni. Oh. <laughs> Eh. Sampeyan kok kenal Pak Mujeni, Pak? Ya saya iso. Kali pesen itu Pak Radio sama Dalat. <laughs> Tapi siap-siap tiga bulan sekali. Ini <laughs> deh, rene mau ngaji latihan sih. Soalnya kanggo iki apa? Perlu banget latihan. Latihan itu kanggo memajukan zaman saiki. latihan tempun pundi, Pak? Eh, latihan tempun pundi? Latihan nang omah Oh, kurang ngombo. Lapangan belum sehari lho. Kok <laughs> latihan ta bal-bal jenenge. Sik sik sik Paleman niki ngeten. Nggih. Okay. sampean kok saged enak rumen niku nguntal nop. Kardala. Nop. Kok ya ya belajar sastra ta rek. Lho. Ya sik ya nopo ngoten niku? Nguntal iku padha karo kelontor rek. <laughs> Oh baik. Eh, kandhani. Dalang Sleman iki dalang sing umum. Hmm. Apa sebabe kok umum ae? Apa? Lah iki nyelang gamane bakong iki apa? Bagong krisi Bagong iki selang. Cekong basa kotoling. <laughs> Mawur. Pun ngeten mawon, langsung wayangan tapi lakone ne dirabi-rabian. Oh. Iki lho rabine Jamal ngapi. <laughs> mali lho kita wae. Ya, ya darimu malu lho, oh, ya. dan nek lahir cakil. Eh, aja, tapi kok nyiksa mbokne ku. Nyiksa mbokne. Kok iso mbok isa lancar sing ndukur kecantol ambe. <laughs> Kok sing enten rabi-rabiane. Rabi-rabiane lho. Oh. Nggih, jauh bukan. Nggih, ya. Ya, saya ngono ya. Eh, wedange wedange lho. Mas pengiring. Ya, apa-apa. Oh, blangkone kali lu kok gawe helm ya. Yo ya rek aja blangkone iki lho. Aja digugat kancil iki apa. Dalange wedang ngono wedang ngono cil. Kreng betul Betul usah bener. Ya apa-apa kok tambah. Tadi arek ngomong. Ah, kacau ditumpuk. Kecerai ke tiga tukang patri mulan. Oke oke, oke. Aku tak mulai ah. ya. Bisa nggak buang kok ya. Raka pangudana lila Alistika Bole-bole Paning ayo Wawos ketinga Satria menentang Loko Wawos ketinga Satria menentang Loko Ila salah enak aku ana madyaning alon sapa e? aku raden sendyaki lho dotaning enang sinuwun betara kresna ora lutut kandhane kisana jamu kudu bali sabab anggen nglamat ditoa marang engkang sinuwun eh ra salah lagi bojone bala wis kandel kulitmu eh apa kam lembali apa ora Toto aku bali yen sampun wonten gulu-gulu dhisik ya tampanane latihan. apa jenenge ya? <laughs> Hmm, Ndara Kawon. Oh. Iya. Senjaki cilik nanging pencet Pak Mundu. Kula wonten Jawa Lah, jalange gak ta ya? <laughs> Gak apa-apa. Lah kok nutuki kursi plastik ngono? Derek, kok oh, tak nutuki jempol lho. Ojo ngurusi apa. Enak-enak metune mujeni ya. <laughs> Tangane mujeni cepot. Pak Bu sini ke sini kula bedak gentangan. Mulane mulane ndoro. Opo barang ndoro ngantos nggih menika nyumbari sentiaki awet sentiaki menika yang sekti mondro guna sajam to semanten ageng iku nanging nyoto-nyoto sentiaki menika digdaya. Pramila kasepat Bima Kunting lho ya. <laughs> kaya apa pak mujine balang meneh anggon ngomong pramila sing yakin iku winatan bima kadi terus no bima punting yo pak mundur lo lada ira mundur mundur mundur ora mundur tak cocok lah siapa pak mujine wonten dawuh Hmm, siapa bima gunting? Anu, golongannya pun tanya dari ini. niku sing biasane Pak Mujin niki galengane Yusuf e kedono. Konting iki gawong kaya daya iki konting. Lho iku pancene ah, gak tau luwaya. Ora konting. Dar <laughs> kan dar. Kanu Jusundono sarane weh. <laughs> lucu iso karo. Ceritane durung kok wis tabuhane kon ri. Aku ora gak kok ngomong ae. Jangan sak Iki rek penting rek. Kok sandingane diodol-odol kuwi. Ya nomor 1 tong tono ni rasa ira. Oh, oh, iki wetenge loro. Uh, apa-apa nih enggak jare eh. arek. Sinden. Eh? Iki muring-muring wayange Sindene pamit wetenge loro ngono lho. Dalange gak iso tenang lho nggone. Tak tak sogoki bokok. Kelas ya hmm. Allah. eh, toh, sangat kewirangan, merek. setya latih lumrang jenengan sampun kawon dumateng senyaki neng kaya kaya meneseling pamikir ora kena den kendhaleni watak wandine wong sabrang mriyo mriyo mripating bengot den klirit den pelit, dodo den tebah tebah boten jet ngerak karo soning tandang Kaya, banten kejaton thank you Sleman saka daerah Porongwe. Lah nggih menika Kanjeng Rama sareng kula mirengaken wontenipun Pak Sleman. Lah kok kula kepingin dirabi. Wah, kala cekel anak. sing ndi kae sampean iki nggih dalem sane napa ta tangi turu mbok menawa ngipi ngoten boten rumiyin nggih gerah usana ingkang menambani menika menambani apa menambani ini apa menambani ingkang nyarasaken nah iki menika nak kartolo kawula menika ingkang nyarasaken kula menika tadi kula pikantukan kartolo bak sono panjenengan anak kula menika ngantos mirengaken swanten panjenengan hmm, kok kebing kebingu <laughs> Pak Pak Saleman Lon, nek kan dicegah bumi ngoten pinten? Nggih pun diomong ten mriki saru. Saru, saru. Ati iki kan dhewe nemak. Nek wau anu sing ngegong, kalau sing ngenong teng wingking unjuk rasa. Nyuwun kopi. Pun niki ngeten kok mboten enak. Padahal pun dicodokkan kali kula kok niki kebimbang kali dalam mangko-mangko rumiyin. Mangko, mangko. Mangko. Kula nek dikeputeran, keputusan. <laughs> Keputusan. Ini ini enak Kartolo, aku tak rembukan karo ibune karo bocah. Ayo, rene Bu. Anak wedok bagiane ibu wedok. Oh nggih lho. Nggih ibu niku nggih wedok masa ibu <laughs> wae. ibu lanang ibu lanang ibu lanang durajak kok lanang ibu lah kok lan iki nggih wedok ke dia. ya saiki bakal tak olehke si Kartoro njaluk si dalan Pak Leman iki piye karepe lho napa nggih radune mben nate kuliah ta niki oh mboten nate wong ratu kok kuliah <laughs> ayo Kok ngomong ratu. Kok sampeyan ngoten mawon ramane. Yes, yes. Menawi putrane mboten nangsa nggih kula mawon pun sing dirabi niku dalange niku wau wow, nggih. Jadi kowe dirasi Pak Dalang Reman. Nggih, mboten napa-napa. Aku istirahat sementara <laughs> entar. Iki mboten nek pancene nun sewu nek. Garo penjane pun gantose uh, <laughs> ibuke, eh, Pak Sleman mboten napa. Lah sampean kelolakan mak. <laughs> Mak ora tau ditutupi lalah. Putra putri panjenengan kebimang daleng. Lah kula niki napa niki? Wis saiki tini karo kowe piye? Saya tini kendhani anake tini. Mboten Kang Mas, menika namung guyon kok. Ora pantes Pak Leman iki. Kula ngertos mawi nang lirik mawon ibu. Yo, sing aja ngono lho. Iku sekrop. <laughs> Bu Ratu pun ngatas berarti akan mawon datang Bang Sleman iki. Ngelere lah ya ora apa-apa to. Niki sampun ingkang kalih. Lah kira lah ngono. Eh, napa to? Eh, karo. Nggih, nggih ya. Rumah aku. Sampun kuring kesnere. Lah napa sing gare kebimbangan ya perkara blangkon iki. <laughs> Temenan. Nek pun kebimbang mau cakap pecel. Lo ya tak pak ngono, ibu itu kau Nek ngono ngure, ibu balik balik nggak bilang kau Nek kini Nek. Pasalnya mana? Ya. Nono saya pun lagi dibimbangi putra nih eh, uh, ratu ya. Nek hmm, hmm. ngono gamelaku laku tukut Tadi <laughs> niki tetep nggih kula ansal dini. Iya iya. Lah niki wau napa guyon napa mboten ya bojoku? Oh, ora. kaprah ora apik wong bojone ratu kebimbang dalan. Memang niki temenan nggih. Aduh. Mantel. Calon mantu ora ngamuk mang, neblek lamuk iki mau. Ini Bu, ora peneh kaya ngono dulu karo kawula cilik malah gak karu-karuan. Bojone ratu kok gawe conto. Niki ratune wayahe opname punane. <laughs> Lah wong ramane ngendikane mboten kanten-kantenan ngaten kok. Sampun Kanjeng Ibu. Hmm, Rama menika sampun kenging penyakit jantung. Nggih. Kula lulan nggih. kula oh, dening mantu njenengan. Pancen kabeh tambah suwe tambah tuwek. Kula lulan. Iya. Nggih. <laughs> Baru ini kok pilih jadi dek Dan juta setengah Loh, kok sama ini keliru Wah, jangan setengah ya, mau jalan pulang Ini makelari, Pak Loh, sama dia makelari, Tolo, iku tolo, rong juta gatik pengeras goblok nah. gini. Gatik pengeras, gatik son. Asal itu papa. Tapi, juta, tapi are-are, are papa, tinggi di kororo oh, itu. Pekanan, pekanan. Oh, jalur ini, jalur ini. Ya pekanan. Ini pedes muri kali telu, bukan. Iya, iya, iya. Ini kira-kira pinter, Pak Leman. kira Sirapi dadi kurang terus setengah rek. Oh, kon kula kirim iki to gawak njotel. Oh, ndalok. Oh, dikon telu. Anu saya gamelane pancen cinanggung Cak Kandar. Oh, ngono. Ya kuwi lek kon gamelane apa ya? Cak Kandar pun ngomong sepurane iki. <laughs> Tapi anu ya, aku yang matur suwun deh. Ini aku sekali orang kok lu ya gak apa-apa ya. Sing sing sing buat apa emang gini? Gusti Ayu Ratu nggih. Oh nggih, nggih dados pundi Pak Leman? Masipun kok seraken arek lah. Mbok bilih panjenengan kersa. Nggih. Kula mbok ya. Oh nggih. Parang ah, gak kula parang tak kula poron. Lah sana. Ah. Napa? mata ah. <laughs> kena. Otak kopsak kan kok kapok kan kok. Guyon bolak-balik apa cuku ae. Guyon Rama, guyon Rama. Guyon kaya ngono aturan eh, apik. Dalange rak ngecek kae. Heeh. Soale biasa nggo ya. <laughs> Boten anu Gusti Ratu namung guyon. Oh ngaten nggih mboten apa-apa. Lunasane Pak Sleman kula lunasi nggih. Tak pun kula lunasi kapan-kapan nek dina becik kula tak mriko. Nggih. Nggih. Ana wong ngajak-ajak maneh lho. Eh, eh. Masalah rumah lho. anu aku wis lek susu ya saiki oh. aku jangan oh, rekaman. meruat nah oh, rekaman male? iya rekaman iki lak dengan keadaan kaya ngedere rekaman ae wis nggih mun oh, rekaman pun pundi niku anggone iki lho wadah nama kata mata ya <laughs> iki apa Gus <laughs> Ki Habib ah iki tak kira saya tak tahu ya iki oh Ki Habib iki kata nopo iki singkatan iki lho lah ana apa dik Iya Sentral hiburan gembira oh, banget. Oh, ya, di tingkat sehat itu rekor. ya ya ya Saya hmm. ingatkan Pak Leman ya. Kulau buatan ujar buatan kaul. Iya. Lek kulau tadi manten asal-asal setahun pun dua anak. Kata ya. anak lanang buatan ujar buatan kaul. Kulau nanggap sampean petung. Dino petung bengok. <laughs>